шырла пахчинче. Чие шырлы пахчи зенче, шырла бульжав ерзен. Тудызем. Егет пулза курны нам зинче, херзем гана гына мразем. Хурлаган зень, пахчи пахчи зенче, хура буль, бұл, мразем. Хура хере савза шүрес шүрес кунзинче хурлық курза иртеш кунымзем. Хурлықсем пулман булзан, шүрес щукче ютра юндықса. хурлаганам чием, сана завза, сан ыдамна кедем аманза. Чие жырлы пахчи пахчи Ачамырзен чечен езем. Кугаш пулза шурес шулзен че. Ачамырзен шинче кушымзем.